assalomu alaykum hurmatli anlıqçılar. hindistonlik yozuvchi Safiyur Rahman Mubarak Pori'nin Peyğəmbər əleyhissalamın tarjimali she'rim bulaqını o'qishni davomlashtiramiz arab xalqlari va ularning coğrafiyilik orni. payg'ambar sallallohu alayhi və sallamın tərcümalı tegi təkdirin etqanda insoniyat jamiyatini qorong'ulik zulmatidan iymon nuriga erishtirish va o'z jinsiga cho'qinishdan bir ilohga bandichilik qilishga chaqirish uchun alloh taolo tarafidan elib kelgan ilohiy elchilikni ado qilish jarayonidir mushu ma'nidan aytganda bu elchilikning orqa ko'rinishi bilan uning ijtimoiy ta'sirini selishtirib ko'rgandila Ondan bu tarjimaholning badli tasvirini to'liq aks ettirgili bo'ladi. Buning uchun arab xalqlari ularning islom dini ro'naq tepishdan ilgirgi taraqqiyot ahvoli va muhammad alayhissalotu vassalomning payg'ambar bo'lish arpisidagi umumiy vaziyat to'g'risida konkret tushuncha berishga to'g'ri keladi arablarning jug'rofiylik o'rni arab degan bu so'z leksikalik ma'noda sahro cho'l dasht bayovon suv va o't cho'pdan xoli zimin deganni bildiradi Bu nam ən qədimki dəvrlərdən buyan Ərəb yerim aralının və bu aralda əcdaddan əcdadqa yaşab gələn və ya ki sirtdən kelib bu yerdə makallaşqan xalqlarning nam atalğısı bo'lib qolgan. Ərəb yerim aralı G'arbda Qızıl dəniz və Sinay yerim aralı bilan Sharqda Paris qo'ltig'i və İraq zəmininin cənubi qismi bilan janubda Hind okeaniga tutaş Ərəb dengizi bilan شمالدا سوريا وقسمان اختلافلارنى نظردن ساقط قلغاندا ئىراقنىڭ شىمالىي قىسمى بىلەن چېگرالىنىدۇ. ئارالنىڭ ئومۇمىي يەر كۆلىمى تەخمىنەن 1 مىليون كвадрат كىلومېتىردىن 1 مىليون 300 ming kvadrat kilometrgacha bu ئارالنىڭ تەبىئىي جۇغراپىيىلىك جايلىشىشىمۇ ئىنتايىن muhim ئىستراتېگىيىلىك ahamiyatga ega ئالايلا ئارالنىڭ har تەرەپتىن كەڭ ketgan چۆل باياۋەن va qum barxanlar bilan tutashgan ichki joylish aloydiligi bu orolni ajnabiylarning tajovuzchilik qo'lini sunishga va mustabidchilik hukmronligini yurgizishda yo'l qo'ymaydigan mustahkam bir qo'rg'onga aylantirib qo'ygan shunga dushmanning hujumiga qarshi mushu qumliq to'siqidan boshqa hech qandaq mudofiasi bo'lmagan bu orol xalqining o'z zamonida darajadan tashqari cho'ng ichki imperiyaga qo'shni turug'liq qadimdan tortib hamma ishlarda erkin oqibatdan qilcha ansirmay noiti yuraklik oldi faoliyat elib borganligini ko'ramiz ammo sirtqi nisbatan aytganda arab yerim orali dunyoga mashhur qadimqi uch cho'ng qit'a o'ttirisiga joylashgan bo'lib yerim oral mushu qit'alar bilan dengiz va qurg'uliq orqali tutishadi oralning g'arb tarpi afrika qit'asining kirish eg'izidir g'arbiy shimoli yevropa qit'asining ochqichidir Şərq və şimal tərəfləri, Əcəm, Türk və Paris hindi millətləri, O'tri Şərq və Yiraq Şərq dərvazlarını içib, Hindistan və Xitay ziminlərə ulunud. Şundaqla oral yana hər qaysı qitələ bilən deniz arqılıq tutuşudu. Hər qaysı qitələnin kema paraxutları oralning hər qaysı qoltuq və port prinstallarına bemalol to'xtay oladi. Bu xil o'zgacha jo'grafiyalik joylashish Аралның шимали və cənubi qismini təbbi alda, hər qaysı millətlərinin səyahət və dəm iliş bekitiga, din mədəniyyət tarqıtışı bazısıqa və soda setib, fən texnika almashtırış mərkəzigə aylandırıb qoyğan. Ərəb xalqları Tarixşünaslar Ərəb xalqlarının nəsəb şəcərisini tövəndiki 3 türgü ayrıydı. Birinci, Əl-Ərəbul Baidə, yəni qədimqi ərəblər. Ular Samud, Tasam, Jadis va Umla qatorliq tarixi haqida mukammal ma'lumotga erishgili bo'lmagan eng qadimi arablardir. Ikkinchi Al-Arabul oriba tipik arablar. Bular Yashjab ibn Qahtonning o'g'li Ya'rubning naslidan ovib ko'payganlardir. Bular yana Qahton arablari deb ataladi. 3. Al-Arabul Musta'iriba Ərəbləşkən arablar. Bular Ibrohim alayhisalomning o'g'li, Ismoil alayhisalomning nasldan avob ko'payganlardir. Bular yana Adnan arablari deb ma'atiladi. Al arabul ariba, ya'ni Qaftan arablarining ona yurti bolsa, Yaman tuprog'idir. Ular bu tuproqda avob ko'payib, qabila oymoqlarga bo'lingan va ularning ikki qabilasi mashhur bo'lgan. Birinchisi Hemyer kabilesi. Bu kabilenin aymaklarından Zeydul Cemhur, Huza'a ve Sakasi Katarlıklar var. İkincisi Kahlan kabilesi. Kahtan, Enmar, Tay, Muzhic, Kinde, Lahmi, Cozam, Azdi, Avs, Hazrej ve Şamğa hükümranlık kılgan Cefni avlatları Muşu Kahlan kabilesi cemiyetidendir. Кәхлан қабилесінің аймақлары Йәменден көчіп, Әрәп аралының әр қайсы жайларға тарап кетішкен. Оланың мұтлақ көп қысымы Йәменді Ирем су апты жүз беріштен хейлілі ilgiri Rumluqla Misir, Şam zimillerini besib elib, Yəməlliklərinin deniz və qurğuluq yolu ticaretini tosub, eğir iqtisadi jazo yurgizganlikdan yurt makonlarini tashlab chiqib ketishga majbur bo'lgan yana bir ehtimollik shuki Emyer qabilisinin Yemen'de davamlıq durup qilib, Kəhlan aymaqlarının köçüb ketkenegi qarğanda Emyer qabilisi bilen Kəhlan qabilisi ottursıda qatlıq tirikish yüz berib, Kəhlan tərəb Yemen'den qoğlab çıxırılgan bolışı mümkün. Kəhlan qabilisini mındaq tört aymaqı bölüşkü boludu. Birinci əzli aymaqı. Ular qəbili başlığı İmran ibn Əmrinin başçılığında Yemen təvəssidi yütkülüb yürüb, taraf tarafga tekshiruvchilarni avatgandan keyin shimolga qarab yo'l olgan ular eng oxiri makonlashgan joyning nomlari mundoq azdi oymiqidan suilaba ibn amr hijoz tarafga qarab mengib suilaba bilan ziqor o'ttirsida bir mazgil turib avlodi ko'payib kuchi zo'raygandan keyin yasribga kirib shu yerda makonlashgan avs va hazraj qabilalari aşı su iləbənin oğlu Harisinin əvlatlarıdındır. Onların işçidin Haris ibn Əmri, o Xuzəə digən kişidir və onun əvlatları Hicaz dəvəsində ayınıb yürüb, axırı Mərri Zəhranğı kelib düşkən. Andın Məkkəyə kirib oltıraqlaşıb, Məkkə ahalisidən cürhumlarını qoğlab çıxarğan. İmran ibn Əmri Ommanğa berib əvlatları bilan şu yerdə məkanlaşqan. Ular əzdi Omman deyə atalğan. Lafar ibn Azdi qabilalari Tahamida o'ltiraqlashgan. Bular Azdi Shanua deb atalgan. G'assam podshohligining qurg'uvchisi Jafina ibn Amrmo avlodlari bilan Shamga berib makonlashgan. G'assam degan aslida ular Shamga mingish yo'lda tushib o'tgan Hijoz tavasidagi bir suv manbasining nomi edi. Keyin bularning umumi otlishi bo'lib qolgan. Ikkinchi Lahm Jozam aymoqlari Iradagi munozir podshohining qurg'uvchisi Nasri ibn Rabi'a Lakhmi jamiyatidan edi. 3. Bani Tay oymiqi. Ular azda oymoqlari shimolga qarab yurib ketgandan keyin yo'lga chiqib, manzilmo manzil ko'chib yurib, oxiri Aja Salma deb atiladigan ikkita o'ttirisiga kelib tushgan va mushu yerda makkallashgan. Keyin bu tog'lar Tay teg'i, bu yerdagi xalqlar Tay avlodlari deb atalgan. to'rtinchi kinda oymiqi ular dastlab bahraynga tushgan ondin yana ma'lum sabablar tufayli bahrayndan ayrilib hazril mavutga chiqqan ammo ularga bahraynda yo'liqqan o'ng'izsizliklar qayta takrorlanib najdiga kelib tushgan ular bu yerda noiti qudratli bir davlat qurgan edi lekin ularning bu davlati tezlik yemirilib nom nishonimi qolmagan yana yamandan ko'chib chiqqan qabilalar ichida yemar qabilasidan ekanligida qarash o'xshash bo'lmagan bir qabila bor bo'lib bular yamandan ko'chib iroq chegarasi bo'yidagi samava vodisiga kelib tushgan ammo arabul mustairba ya'ni arablashgan arablarning cho'ng bovisi otimiz ibrohim alayhissalom iroqning kubba shahriga yaqin furat daryosining g'arbi qirg'i joylashgan qadimiy shahar or degan yerdan edi Bu şəhər xarabız toğırlıq elib berilgan qıdırıb təkşürüş və arxologiyilik tətqiqatla Moşiyyədi yaşıqan xalqlarının cümlədən İbrahim əleyhissalamın ailəsi və şu dəvrinin dini və ictimai əhvalı toğrusunda bir qədər təfsili məlumatqa ega qaldı. Məlum bulishcha İbrahim əleyhissalam bu yerdən Haran yoki Hiranga hijrat qilgan. Keyin u yerdan Falastinga yüdgülüb, Falastinni o'zining dəvət bazı qilib turib, مشو اطرافتكي رايلادا ديني دعوت إلى باغان. او bir qitim misrga borgan bu chog'da misr podshohi fir'avn ibrohim alayhissalomning ayoli soraga yomon niyatda bo'lgan lekin alloh taolo uning yomon niyatini o'z qudrati bilan amalga oshirmag'achqa u soraning alloh taoloning nazridagi o'rnining yuqori ekanligini tunib uning fazilini e'tirof qilish yuzasidan qizi hojirni xizmatkorlikqa tutib bergan Keyin Sara bu qizni Ibrohim alayhissalomga yotliq qilgan. Ibrohim alayhissalom Falastinga qaytib kelgandan keyin Alloh taolo Ibrohim alayhissalomga Hojardan Ismoil alayhissalomni rizq qilib berdi. Buningga Saraning kundashligi tutib, oxiri Ibrohim alayhissalomni amdili yo'riq dunyoga ko'z ochgan yurak parisi va uning onasi Hojarni ko'zdan g'oyib qilishga majburladi. Shuning bilan Ibrohim alayhissalom Bu ana bola ikkalanni elib Hijaz ziminiga keldi va bularni Baytullohning yanidagi qoqosliqqa tushirdi. Baytulloh bu chaqda egiz do'nglik joy bo'lib, vodining yuqori tarafidan sallot qila kelsa, do'nglikning o'ng va sol tarafidan eqib ketadi. İbrahim aleyhisselam ana balı ikkisini hozirgi Mescid-ül Haram'ın yukarı Zamzam zemzem kudukunun yenideki çoğun darak tüyüğü düşürdü. Şu günlerde Mekke'de ne nasu mavjud emas edi ibrohim alayhissalom bu ikki jon uchun faqat bir tulum xurmo va bir tulum suv qoldirib falastinga qaytdi hojar ona bularni qancha tejab ishlatgan bo'lsimi oradan bir necha kun o'tmayla bu narsalar butunlay tugab ketdi mushunda qiyinchilik paytda alloh taoloning fazli marhamati bilan zamzam quduq etilib چکب bularning وقت qiyinchiligi va bir mazgillik ozuqliqqa hil bo'ldi. Shu kunlarning birida Yamandan bir qabila, ular Jurhum Thani deb ataladi. Kelib Ismoil alayhissalomning onasi Hojarning ruxsati bilan Makka da turib qoldi. Aytishlariga qaraganda, ular buningdan ilgari Makka atrofidagi vodilarda ko'chman chorvachilik bilan turmush kechirar ekan. Bu qabilaning Ismoil alayhissalom ona bola ikkisi Makkada o'ltiraqlashib, خیلی مزگلدن کین کلب یاشغاللق روایت قلند. هر حال ularning bu yagi اسماعیل ismoil السلام balog'atga yetishdan یتیشتن خیلی ish اش. بنودن makka ularning yo'l یول bir که بر اوتن ایده خلاص. ابراهیم علیه السلام o'z قید ahvolidan xabar öz uchun اخوالدن خبر ایلش kelib ketib turdi bu berish kelishlarning کتیب ترد. بو بیش کلیشلانن سانه تازه اینک Biroq tarixiy manbalarda tilga e'lon faqat 4 qitim. Alloh taolo Qur'on Karimda Ibrohim alayhisalomga o'g'li Ismoil alayhisalomni qurbonlik qilib tush ko'rsatganligi, Ibrohim alayhissalomni Alloh taolaning amrini darhol o'rindashga yuzlanganligi buni oyatlarda oydinlashadi. Ikkisi Allohning amriga bo'ysundi. Ibrohim uni yana o'g'lini bo'g'izlash uchun yeni yotqizdi. Biz uningga ey ibrohim haliqi tushingni ishga oshirding yana tushingda buyurganni beja keltirding deb nido qildik biz haqiqatan yaxshi ish qilg'uvchilarni mushundoq mukofotlaymiz bu haqiqatan ro'shan sinoqdir biz uning o'rniga cho'ng bir qurbonliqni yana jannatdan chiqqan qo'shqorni berdik sura saffat 37 sura 103 107 oyatlar Sefru Takvin Tavratning bosh qismida zikr qilinishicha Ismoil alayhissalom Isah alayhissalomdan 13 yosh cho'ng ekan. Yuqorqi qissaning mazmuni mo Ismoil alayhissalomni qurbonlik qilish vaqasi Isah alayhissalom tug'ilishdan xeyli ilgari yuz berganligini ko'rsatdi. Chunki Qur'on Karimda Ibrohim alayhissalomga Isah bilan berilgan bishorat ismoil alayhissalomni qurbonlik qilish voqeasi bayon qilinib bo'lgandan keyin zikr qilinadi bu qissa oz deganda ibrohim alayhissalomning ismoil alayhissalom kichik vaqtidagi makkada qilgan bir qatimliq safarini o'z ichiga oladi ammo ibrohim alayhissalomning keyingi uch qatimliq safarini sahihul buxoriydagi ibn abbos roziyallohu anhuning rivoyat qilgan hadisi tafsili bayon qilib berdi uning xulosasi shuki ismoil alayhissalom cho'ng bo'lib jo'rhum arablaridan arabchani o'rgandi va ulardan bir qizga uylangandan keyin onasi hojar olamdan o'tdi ibrohim alayhissalom o'g'lini yo'qlash uchun makkaga yana keldi biroq u bu qitim o'g'li bilan uchrasholmay kelinidan ar xotin ikkisining turmush ahvolini so'rdi ismoil alayhissalomning ayoli bu notonish qiynotisiga o'zlarining turmushining qiyinchilikda o'tayotganligini shikoyat qilib alı o'qidi ibrohim alayhissalom bu keliniga ismoil ishining bo'sog'isini almashtirvatsin deb topilab qo'yib falastinga qaytdi ismoil alayhissalom otasining maqsadini tushunib bu ayolning taliqini berib ayrilib ketdi va arablardan yana bir qizga uylandi u jo'rhumlarning kattasi amri ibn mazazning qizi hubo İsmail aleyhisselam əmrinin qızığı öylənəndən keyin atası İbrahim aleyhisselam yenə gəldi. Əfsus, o bu qıtımı oğlu bilan yenə uçuruşanmay, yeni kelinçigi bilan görüşdü və ikisinin turmuş əhvalını sordu. Tələylik bu ayal İbrahim aleyhisselamğa Allah şükür, turmuş əhvalımız yaxşı deyə cavab verdi. İbrahim aleyhisselam onunğa ismoil endi ishigining bo'sug'isini o'z joyida qoldirsin deb qo'yib falastinga qaytdi ibrohim alayhissalom to'rtinchi qitim kelib andin ismoil alayhissalom bilan didorlasha oladi bu chog'da ismoil alayhissalom zamzam qudug'i yaqin cho'ng daraxtning tuvida yochoq o'qi yasavatadi ismoil alayhissalom otasini ko'rib o'rnidan dasturdida ota bola ikkisi bir birini quchoqlab yig'ilishib ketdi Bularning ko'rishmaganiga uzun yil bo'lganlikdan, uning ustiga ömürünün ağırdı farzand yuzi ko'rgan deli yumshoq, kuyimchan ota o'z farzandiga zerak, onluq cho'ng bo'lgan vapadar o'g'il o'z atısıgı qandoqmi qizg'in hissiyatda bo'lmaydi deysiz. Mushu qitimda ota bola ikkisi Ka'bning qo'lini qo'pirib, Baytullohni bina qildi va Alloh taoloning amri bilan kishilar orasida haj qilishni jakoladi. alloh taolo ismoil alayhissalomga mazazning qizidan o'n ikki o'g'il farzand ato qildi ular nabit haydar adboil misham mishma duma misha adad yetma yatur nafis va qaytmonlar edi bulardan 12 ikki qabila barliq keldi va hammasi degidek bir muddat makkada o'ltiraqlashdi ular asoslig'i yamandan shamg'a Шамдан Мисрга қатынап тижарат ва сауда сетиқ билан кун кечират. Кейинче бу қабилалар оралның ҳар қайси жойларига, hatto oralning sirtig'iga qarab ko'chib ketishdi. Shuningdan keyin Nabit va Haydarning avlodlaridan boshqalarining avlodlari jahonning qorong'u bulung pishqoqlarida asta-asta g'oyib bo'lib ketdi. Nabitning avlodidan bo'lgan Anbatla Hijozning shimolida gullab yashnida va Batrahni poytaxt qilib, qudratli bir davlat qurib, atrofidagi allarni bo'ysundirdi. Hech kim ular bilan put tepishishga petinanmaydi. Oxiri Rumliqlar tajovuz qilib kelib, ularning bu davlatini og'dirib tashladi. Shayx Sulaymon Nadvi cho'nqur va inchik tekshirib tadqiq qilgandan keyin G'assan podshohlari, shuningdek Avs va Xazraj ansorlari qahton arablardan bo'lmasdan Бәлкі ола Исмаил әлейхиссаламның оғлы Набиттің ұрық әулатлардан шо диярды макаллашқалары иди дейді. Әмма Исмаил әлейхиссаламның яны бір оғлы Қайдарның әулатлары Мәккеде давамлы қылып, мұшу зімінді көпәйді вә гүлләп яшынеді. Ақыры оның нәсілідін Әднан вә оның оғлы Мәәді дүнияғы келді. Әднан әрәплері o'zining nasab shajarasini dal mushu kishidan boshlab yodga ilib esidan chiqarmay kelgan adnan degan bu kishi payg'ambar alayhissalotu vassalamning nasab shajarasidagi yigirma birinchi ota hisoblanadi hadisda payg'ambar alayhissalotu vassalam o'zining nasab shajarasini bayon qilib adnonga yetsi to'xtaydi va nasabshunosman deganlar yolg'on aytidi deydida adnonning yuqorisi o'tib nasab ulamaydi deyilgan خیلی کم علمالا yuqurqa حدیثنی زیب دب qarab, پیغمبر علیه السلام نان ادناندن اول کن نسب شجرس نم اولاب نقل va injiklab کرده و اینچکلب تحقیق کنده ادنان بلن ابراهیم علیه السلام نان اطرسده یعنی قرق ات شجرس موجود دیشت. مایدنان اولادلره بولب با اونو اغل زرار تود بالالق بود. بو تود اولادن چون تود قبیل anmor robia va muzarlar edi robia bilan muzarning oymoq va jamiyatlari ko'paydi robiyadan asad ibn robiya aniza abdul qays voilning ikki o'g'li hanifa bilan boshqa qabilalar borliq keldi muzarning avlodlari cho'ng ikki qabilaga bo'lindi ular qays elam ibn muzar va ilyos ibn muzarlar edi Qays Elandin Bani Sulaym, Bani Havazin va Bani G'atfan qabilalari shakllandi. G'atfandan Abbas, Zayban, Ashja'a va ibn Asur aymoqlari borliq keldi. İlyas ibn Muzardin, Taym ibn Murra, Uzayl ibn Mudrika, Asad ibn Xuzayma qabilalari va Kanana ibn Xuzayma aymoqlari borliq keldi. Kanana ibn Huzaymadan Quraysh qabilasi shakllandi. Ya'ni Fikri ibn Malik ibn Nazri ibn Kananning avlodlari Quraysh deb ataldi. Quraysh Qurayshmi yana nurg'un qabilalarga bo'lindi. Bu Qurayshlar ichidan eng mashhur bo'lganlari Juma, Sa'mi, Mahzum, Taym, Juhra va Qusay ibn Kilab qabilalaridir. Qusay ibn Kilab qabilasining oymoqlari Abdudar ibn Qusay, Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusay va Abdumanab ibn Qusaylardir. Abdumanabning 4 o'g'il farzandi bo'lgan edi. Ular Abdushams, Nawfal, Mutallib va Hashimlardir. Hashim oilasidan Alloh taolo Sayyidimiz Muhammad ibn Abdullah ibn Mutallib ibn Hashimni payg'ambarlikka tanladi. Abbas ibn Abdul Abdumutallib radhiyallohu anhu naql qilgan bir hadisda payg'ambar alayhissalotu vassalam mundoq degan olloh xalqni yoritib meni ularning arab ajam firqalari ichida eng yaxshi firqadan qildi ondin qabilalarni tanlab meni qabilalar ichidagi eng yaxshi qabiladan chiqardi uningdan keyin oilalarni tanlab meni eng yaxshi oilada dunyoga keltirdi shunga man o'zimni elib aytqandimi oila kelib chiqishimni elib aytqandimi eng yaxshi odamman Шында қылып Әднан әулатлары ауып көпейгенден кейін, су вә отчып қоғылышып, әрәп зімілерінің әрқайсы бұлың пышқақларға тарап кетішті. Абдулқайс жәмәті Бәкірі ибн Ваилның аймақлары вә Тәмим қабелесінің қысымен аймақлары Бәхрәйінге көчіп беріп, шуяды макаллашты. Әбу Ханифе қабелесі Ямәмәге көчіп шығып, Ямәмә тәвәсілге хижір деген ерге түшті. Бәкір ибн Ваилның қалдық алысы Ямамадын Бәхрайныгача ва Сайфи Казимдин деңизгача болған арлыктагы Ирак ва уның атрафыдагы Абилла ва Хайт қатарлық кең зиминларга орынлашты. Тағлиб қабилесі Қозам арлыда макан тутты. Яны қысман аймақлар, яны Бәкір аймақлары билан сығышып олтырақлашты. Бану Тайм халқы Басра түзләңлікіге ерләшті. Бәні Сулайым қабилесі Мәдинеге якын жайда Вадил Құрадан Хайбаргача, Мәдиненің шарқыдан құштақ чегірсе ва Харра ташлығычы болған арлықты макан тұтты. Сақиф қабелесі Тайыпқа, Авазин қабелесі Мәккенің шарқыдеке Әутас әтрапыға орылашты. Әутас Мәкке білән Бәсірі отырсығы тоғыр келеді. Бәні Асад қабелесі Таймаиның шарқы ва Куфаның ғарбіге орылашты. Bəni Əsəd qəbiləsi ilə Təymə oturusida Təy qəbiləsinin Bəkdər avladları yerləşən olub, ular ilə Kufa arlığı 5 günlük musafədir. Zəbiyan qəbiləsi Təymə ilə Horanlığıcı bolğan yerlərdə turub qaldı. Təhama tuzlanlığında Kənana qəbiləsinin qismən aymaqları məkallaşdı. Məkkə və Məkkə ətrafında bolsa, Qurayş qəbiləsinin hər qaysı aymaqları tarqaq oltıraqlaşdı. Ular siyasi cəhətdə intayın çeçilangı olub, ешқандақ бір күш оланы бірләштірәмеген еді. Ақыр оладың Құсай ибн Килаб дүнияға келіп, Құрайш қабилелеріні бірләштірді вә оланың шәріпіні вә инсаны қымметіні капалетлендірдіған бірлік оқуқығы еге қалды. Әрәпләдікі хакимиет вә халықла. Әрәпләнің исламиеттің бұрынғы әхвалы білен тонышмақчы болсақ, оланың тарихи дәуірләді құрған дөліті, tutqan hokimiyati tashkillangan baglik va xalifaliklari, e'tiqod qilgan dinlari va ijtimoiy turmushning kichiklatilgan ta'sirini qisqacha so'zlashga to'g'ri keladi. Shunda qilgandila islom dini maydonga kelgan mazgillardagi o'tkinchi vaziyatni tushunish tasga to'xtamaydi. islom quyoshi makka osmonida porlagan mazgilda arab orolining hukmron sinflari mundoq ikki qismga bo'linadi bir qismi تاج kiygan podshohlar lekin ular mohiyatda to'liq mustaqil emas edi yana bir qismi qabil va oymoqlarning boshliqlari ularningmi tojliq podshohlarga o'xshash huquq va imtiyozlari bor edi birli ortiqchiligi ularning qismanlari tojliq podshohlarga biqinsimi mutlaq ko'p sondakilari asosiy jihatdan mutlaq erkin edi ayni chog'dagi yaman podshohligi g'asson podshohligi ва va Hira padishahliklari tojilik padishahlik hisoblanadi. Yerim orol hukmronlari ichida yuqorqilardan boshqalari tojsiz padishahlik hisoblanadi. Yaman padishahligi Yamanda Arabul Oriba nomi bilan tonilgan xalqlarning eng qadimqilaridan biri Сабаа xalqidir. Ur xarobiliqidan ularning milodidan burunqi 25-asrga oid madaniyat yodikorliklari bayqaldi. Ular milodiyadan burunqi 11 asrdan boshlab iqtisod va madaniyat qatorliq sohalarda gulinib, hukmronlik nufuzini tiklab, davlat doirasini kengaytirishga boshlagan. Ular hukmronlik qilgan davrlarni tuvandikidek mo'lcharlash mumkin. 1. Milodiyadan burunqi 650-yildan ilgirki davrlar. Bu davrlarda ularning podshohlari Mukarriba Sabaa deb ataladi. Hozir Xariba көне xarobilik deb атылыдыған ma'ruf shahrining g'arbi janubidan bir kunlik yiroqlikdagi Сурвақ shahri ularning poytaxti bo'lgan. Bu joyning қадими shahar қарабылары hali ham mavjud. Yaman tarixidagi mislsiz чоң құрылыш мәшһүр Мәғруб туғыны су құрылышы шуланың дәуірді құрылышқа башлаган. Етішлаға қарғанда Сәбіа халқы өздерінің хөкімранлық дайресін кеңейтіп, Араб зиминнің ішче va teshidagi nurg'un joylarni mustamlik qilgan ekan. ikkinchi Milodiyadan burunqi 650-yildan milodiyadan burunqi 115-yilgacha bo'lgan oraliqdagi mazgillar. Bu mazgillarda ular Mukarrab Sabaa degan shalliq nomni Muluku Sabaaga o'zgartib, poytaxtni Survaqdan Ma'rubga yetkazib kelgan. Ma'rub xarobiligi hozirgi Sana shahrining sharqi janubidan 60 mil yiroqlikka to'g'ri keladi. uchinchi milodiyadan burunqi 115 yildan milodiy 300 yilgacha bo'lgan oraliqdagi davrlar bu davrlarga kelganda himyar qabilasi bosh ko'tarib chiqib sabiya davlatining hukmronligini qo'lga olgan va poytaxtni mag'rub shahridan raydonga yurkigan raydon shahrining nomini zifar ya'ni g'albiga o'zgartgan zifar xarobiligi yarimga yaqin yumloq tog' ustida hozirga qadar o'z biti saqlanib kelmoqda Bu davrlarda ulamı yemirilish va gumron bo'lishga qarab yuzlangan. Sababi birinchidan Anbatlar Hijozning shimolida hukmronlik doirasini kengaytganlikdan ularning quruqlik tijorati zo'r darajada to'sqinlik uchragan. Ikkinchidan Rumliqlar Misr, Suriya va Hijozning shimolidan qisman joylarni besib ularning dengiz yo'li tijoratini butunlay qamal qilgan. Uchinchidan qabililar ora ichki nizo kuchayib ketgan mana bu omillar qahton arablarning parokandichiligi va yiroq allarga ko'chib ketishini keltirib chiqargan to'rtinchi milodiya uch yuzinchi yildan toki yamanga islom dini kirgichi bo'lgan orliqdagi mazgillar bu mazgillarda yaman xalqini falokat bosdi ular ko'plagan tabiiy ofatlarning hujumiga uchirdi va orqa orqadan inqilob ichki urushlar yuz berib ajnabilarning tama o'qug'i nishon bo'lib qoldi oxiri ular o'zlarining mustaqilligini yo'qotdi shu mazgilda rumliqlar yamanga bostirib kirdi va ularning yordami bilan habashilar yamandagi hamadon va himar qabillari o'tirisidagi ichki nizodan foydalanib yamanni milodiya uch yuz qirqinchi yili tunji qitim besib oldi ammo ularning bu ishg'oliyati uzoqqa bormadi milodiya uch yuz yetmish sakkizinchi yildan keyin Yaman xalqi yana to'liq mustaqillikka erishdi. Lekin kutilmagan yadin suv tog'inida cho'ng kichik kichikchaklar paydo bo'lib, bora-bora cho'ngib, oxiri milodiy 450-yili Qur'on Karimda Sayla eram deb tilga elingan cho'ng suv ofati yuz berdi. Bu zo'r baloyi ofat nurg'un uy imoratlarining vayron bo'lishini va xalqining uy makonsiz sargardon bo'lib chechilib ketishini keltirib chiqardi. Miladiya 523-yili Yahudi Zonnivas Najran aholisining xristianlarga keng ko'lamli hujum qo'zg'ab, ularni xristian dindan voz kechishga zo'rladi. Ular aqidasidan yong'ini unamaganda, u bu yerga qator o'g'ri qazdirib, ostidan o't qo'yib, uning da'vatini rad qilganlarni bir-birlab o'tqa tashlab kuydirib kul qilyapti. Qur'on Karimda sura burujda mushu voqeaga ishorat berib, Oreklanın egilirge lənət bolsun deyilid. Muşu səbəbdən keynç xristiyan deni müxlisleri Rum xandallıqının qollışı bilən Arab zimində üç iliş karakterlik kengaymetçilik ilib badi və təsirini kengaydı. Demisim o, Rumluqla əbəşilini küşkürtüb, ulağı denizde cən qoğucu ləşkiri qoşun bilən yerdən bədi. Neticede əbəşilərdən əriyat isimlik bir ləşkiri komandan başçılığı da 70 ming dengiz lashkari Adanda qo'rg'uliqqa chiqib, milodiya 525-yili Yamanni ikkinchi qitim besib oldi. Shuning bilan Ariyat Habash xondanligi tarafidan Yamanga vali qilib tayinlandi. Oxir bir kuni uni Abraha yoshirin ujuqtirib etib, Habash xonining ma'qulligini olgandan keyin Ariyatning o'rniga Yamanga vali bo'ldi. Uluq Kabini yiqitiman deb qo'shin tortib kelgan va qur'on karimda ashobul fil fil egilri deb atalgan abraha dal mushu kishidir fil vaqasidan keyin yamanliklar eronliklardan yordam so'rab habashlarga qarshi turdi ular milodiya 575 yili himar qabilasining boshlig'i madikarib ibn sayib zilzalaning boshchiligida habashlarni yamandan quvlab chiqarib qayta mustaqillikqa erishdi shuning bilan yaman xalqi uni o'zlariga podshoh qilib tiklab oldi Мәдікәріп ұрыштың кейін бір бөлік әбәшіләні еліп қаған еді. Ола Мәдікәріпнің қызметіні қылатты вә маңсы ұлығыны етіләйді. Әбәшілә бір күні Мәдікәріпні қәсләп өлтіріп етішті. Оның өліші білән падишахлық зиязын жәмәтінің кетіп қалды. Иран шахи Кесра Сәнада Иранлық әмәлдарланы тұрғызып, Йәмәнні Иранның бір вилайет қылып алды. Шуныңдан итибарен Йәмәнге Иранлық әмәлдарлар арқа-арқадан келіп, elni idora qilib turdi. Ularning eng oxirgi valisi Bazan milodiya 638-yili islom dinini qabul qilib musulmon bo'ldi. Uning musulmon bo'lishi bilan Ironliklarning Yaman ziminiga bo'lgan hukmronligi oyoqlashdi. Hira podshohligi Ironliklarni Qarvash cho'ng milodidan 557-yildan 529-yili birlik keltirgandan tortib Iroq va uning atrofidagi joylarga hukmronlik qilib kelgan edi. Hech kim ular bilan put tepishga petinolmaydi. Iskandar Makedoniyski Iskandar Zulqarnayn deb ataladi. Milodidan burungi 326-yil qo'shin tortib kelib, ularning hokimiyatini tunji qitim og'dirib tashlab, shoni shavkitini yerga urdi. Natijada Eron zimini parchalanib, kichik bo'linma hukmronliklar barliq keldi. Ola bölünmə xallıqlar dəb ataladı. Bulanı ta ki, miladiyə 230-cı ilgə qədər hər qaysi öz haldıqa hüquq tutub gəldi. Muşu bölünmə hakimiyyətlə hökumrallıq qıqan məzgillərdə Qaxtan ərəbləri Yəməndən köçüb gelib, İraqның bir qısım yezi qışlaqlarına orlaşqan idi. Arqadınla Məkkədən köçüb çıxan Ədnan ərəblərmə yetib gelib, Qaxtanla bilən sığış boltıraqlaşdı. hatto Fırat orollaridan bir qism orollarni egiladi. Ardishir milodiy 226 yildan Sasan davlatining qurg'uvchisi davrida Eronliklar qaytadan bosh ko'tardi. Arshidir butun Eronni birlikka keltirib, o'z tavalligidagi arablarga hukmronlik yurgizdi. Mana bu o'zgarishlar Quzoa qabilasining Shamga ko'chib ketishiga sabab bo'ldi. Era va Anbar aholilari Eronliklarga al bo'ldi. Ardishir davrida Juzayyatul Vazzahning huquqi Hira va Iroq vodisidagi barliq arablarga, shundoqla orollardagi Rabia va Mozar ohollariga to'liq yuradi. Ardishir arablarga o'z ichida nopozliq bir kishini shaq qilib tayinlamaganda, ularni bevosita idora qilish va ularning ichiga qalaymaqonchilik turg'izishdan saqlanish qiyin deb qaragan bo'lish kerak. Shu sababdan u Juzaymani Hiraga podshoh qilib tayinladi. Yana bir jihatdan alğanda İranlıqlarga nisbatan o'zlarining kuchli rəqibləri bo'lgan Rumluqlarga qarta ulardan foydalanish tamamilə mumkin edi. Chunki Iroq ərəbləri bilan ishg'ol işğaliyyətidəki Sham ərəblərinə taqobil turğulu bo'ladi. Əl-Şidir Hira padişahlığında muntizim ləşkəri qoşun turğuzdu. Qorçaq şah zərur tepilganda o'z şahiga qarşı chiqqan badaviy arablarga qarta bu qo'shindan faydalandı. Cüzeyme miladi 268 etrafı da alemden ötdi. Cüzeyme ölgenden kiyen Lahmi qabilesinden boğan Abri ibn Adi ibn Lafar Ordishirning o'g'li Sabir shahning davriga to'g'ri keladi. Lahmi qabilesidan chiqqan podshohlarning tunjisi bo'lib qoldi. Uningdan keyin toki İran'da Qabbaz ibn Fayzur taxtiga chiqqanga kadar, Iroqning Lahmi qabilesidan bo'lgan podshohlar arka arkadan taxtiga varıslıkıp qilib keldi. Qabbaz ibn Payruz Eronga hukmronlik qilgan mazgilda Eronda Mazdak ismli bir kishi bosh ko'tarib chiqib, ibohiyat fikr safsatisini o'ttirg'i chiqardi. Shuning bilan buningga Qabbaz va uning tarafdorlari ovoz qo'shdi va bu iqim umumlashishga boshladi. Ondan Qabbaz Hira podshohga maktub yo'llab, mushu maslakni yo'lga qo'yishni va uningga aqida bog'lashni talab qildi. Munzir Qabbozning taklifini qabul qilib, şah bədəliga etiqad və vicdanını satqanlıq, o insani qürurunu yo'qotganlarning ishi deb qarab, uning taklifini rad qildi. Shuning bilan Qabbaz uning qo'rchoq shohligini bekor qilib, o'rniga Qabbazning shartiga ko'nib, Mazdak idisini qabul qilgan kindi jamoatidan Haris ibn Amr ibn Hijizni shohlikqa tayinladi. Qabbaz olamdan o'tgandan keyin uning اونو نشروان تخته chiqdi. Noshirvon mazdek ideyasini intayin yomon ko'radi. Shunga u taxtiga chiqqan amon mazdek va uning qo'llag'uvchilaridan nurg'un kishini jadoga bosdi. Ma'muriy ishlarni tartibga بگان Munzirning heraga bo'lgan shaq huquqini asliga keltirdi. Noshirvon o'z aqidasini amalga tegishgan heliqa Horisni tutishga odam avatgan bo'lsa-mo, u bani kelib diyoriga qochib ketib, toki o'lganga qadar shu yerda xoriz زبالخت o'tdi. Munzir olamdan o'tgandan keyin uning avlodlari orqa-orqadan taxtga varislik qilib keldi. Növat Noyman ibn Munzirga kelganda Zayd ibn Adi Ibadi degan kishi Noyman ustidan Iran xoni Kisraga yolg'on yavdoq bilan shikoyat qilib, Kisrani darg'azab qilibatdi. Kisra darhol Noymanni o'rdiga hozir qilishga odam yevatdi. Noyman yo'lga chiqish oldida xon lashkarlariga tuydirmasdan Бәні Шайбан қабелісінің башлығы Хани-и ибни Мәсудның қишығы қечіп, оныңға өзінің балычақа və barlıq mal-mülklərini amanat qoydu da, ondan İranğa yürüb getdi. Noiman İranğa yetib berishiga, Kisra uni darhol zindonga tashlab o'ldirib etdi va uning o'rniga Hira Iyas ibn Qabisa Toitni tiklab, uningga Hani ibn Mas'ud Shayban qabilasining boshlig'i odam evatib, noimon omonat qo'ygan odam va mol mulklarni evilishga buyurdi hoini omonatga vafo qilish yuzsidan bu taklifni rad qiladiganligini va aktiga vafo qilish uchun har qanday badal to'lashga tayyor ekanligini aytdi shuning bilan uzoq o'tmay kesroning lov lashkarlari iyas qo'shiniga qaytilib bostirib kelib zifar degan joyda keskin elishdi jangda bani shaybon taraf mutlaq ustunlikni egallab eronliklar fojialik mag'lub bo'ldi mana bu kun arablarning ajamlar ustidan tunji qidim g'alba qolgan kunidir bu vaqa payg'ambar alayhissalotu vasallam tug'ilib uzoq o'tmay yuz bergan edi bundoq deyishimizning sababi payg'ambar alayhissalotu vasallam Iyas ibn qabisa hiyraga podshoh bo'lib 8 yildan keyin dunyoga ko'z ochgan deyiladi Iyas o'lgandan keyin kesra hiyraga eronlik bir amaldorni vali qilib tayinladi milodiy 632 yuz yilga kelganda Eronning huquqi yana Bani Lahmi qabilasiga o'tdi. Shuning bilan Hiraga ulardan ma'mur nomi bilan mashhur bo'lgan Munzir ismli bir kishi podshoh bo'ldi. Lekin uning bu qo'rchoq shohliqi 8 oy bo'lmasdilla Xolid ibn Valid qo'mondonligidagi musulmonlar otli چهل oyoq ostida پادشاه ketdi. Sham لاد Arablarda qabila bo'yicha ko'chish to'lqini ko'tarilgan لاده. Хузаа қабилесінің бір қанча аймағы Шам тәвәліге келіп олтырақлашқан еді. Ола Зәжайым намы білән тонылған Бәні Сулаха аймағының Бәні Джәзәм ибн Сулаха жәмәті еді. Румлықлар бұла арқылық бәдуиләнің тұйықсыз малыманчылық пайда қылышыны чекләш va eronliklarga qarshi oldingi sab mudofaa xalqini hozirlash maqsadida ularni o'ziga qartib olgan edi ham ularga o'z ichidan bir podsho tiklab qo'ygan edi Ziyad ibn Habulla ularning podshohlari ichidagi eng dangdar va eng qobil padişah edi. Zajaimlarning hukmronlik qilgan davri taxminan milodiy 2-asrning boshlaridan boshlab shu asrning oxirligicha davomlashgan deb mo'ljallanmoqda. Ularning hukmronligi G'assan jamiyatining Shamga ko'chib kelishi bilan oxirlashdi. G'assanlar Shamga ko'chib keliblar Zajaimlarning qo'lidagi huquq va imtiyozlarni totib oldi va siyosiy jihatda ustunlikni egalladi shuning bilan rumliqlar g'assallarni qo'llab ularni sham arablariga podshoh qilib tayinladi bu chog'da ularning asosi bazisi dumatul jandal edi shundan keyin g'assan qabilasi rum xandonligining shamdagi g'olchisi bo'lish sifati bilan toki hijriyaning 13 uchinchi yili yarmak vaqasi yuz bergunga qadar shamga hukmronlik qilib keldi Ən axırqı padişahı Cəbilə ibn Əyyihəm Əmrul Mu'minin Həzrəti Ömər ibn Xattab rəziyallahu anhunun dövrdə iman etib müsəlman oldu. Davamı var.